Kinapo, kamusta labing tatlo? Welcome sa Zimmer Twins. Ano ang Zimmer Twins? Ang Zimmer Twins sarong video game na nababasa sa Vapso na dinibos sa Finlandia. Hui, sarong bafa, iyo labing tatlo, iyan sarong bafa. Ang mga bafa patutubo sa bayamakan kapatadan. Hoy sarong baboy, ang mga ridge katutubo man sa bayamakan kapatadan. Pwede ko siyang sapien, bueno, iyo, haladadio, Apo podintafanat witi kachua si magdasarado tamadadaud and gabuz. Mani and darawan wako sa witi kachu. Okay, sa paginian. Tangina mabuhay sa bangi kay pahan mo magdibonin saro sarong day mo na busy at hadiddi. Halagadigwan in peligro sa manalin ala sa bangi. Siguradong igwa. Asin hands up pilaran labintatlo and same pilaran labintatlo. Day na madirom. We, sarong lumib. Day day day day day day day day day day. Kapahan comet dub dub. Tweety tweety tweety thousand. Salamat sapad dalen. Ini and Zimmer twins. I'd beat